Pat, pat, é, pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar. Doei, vou me apimentar, quero obedecer até o pra cansar. Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se a pegar não dura, usar que não se pega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pique, usar que vai te pegar uh. Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Meu sozinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe desce, para depois joga na minha cara e faz cara, depois joga na minha cara e faz. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Gostei, então vou ficar. Já apimentei, vai deixar queimar. Dancei, quer me ver brincar. E se eu descer, você vai aguentar. Você quer pula, pula. Eu quero pega, pega. Se a pegar não dura, Anitta não se te deixar maluca, já tô na mente dela. Esse não para, não para, que se parar já era. Quem entra na brincadeira, ah, vai perder a noite inteira. Ah, com a próxima rodada, vem que eu tô preparada. Quem entra na brincadeira, ah, vai perder a noite inteira. Ah, com a próxima rodada, sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz pop. I'm a beast, chopping on the beat. Ah. Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep. No sheesh on me, I'm who you wanna be. Bounce on the meat, I get girls by the fleet. Baby, touch those hoes, line slow, strip pole, bring it up though. Drop low, full show, booty round no. I'm a dog, call a pound, dog pound ho. I just wanna see you go. espana, depois joga na minha cara e faz.